วันก่อนที่จะจากลากัน早上好最后一天大家要离了นะก็จากกันกระเจียงร่างกายเนาะแต่ถ้าจิตใจเรามีสติก็เหมือนอยู่ด้วยกัน我们只是身体离开，但是心呢？如果啊大家有决心的时候，也好像我们在一起。嗯。 เพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่สำคัญที่สุดเนาะ因为我们生活中最重要的事情是修练习修行ในทางพระพุทธศาสนาเนาะอย่าง อื่นนะมัน เป็นเพียงแค่เปลือกมัน เป็นเพียงแค่ สิ่งที่ มา ประกอบเท่านั้น当在佛佛教中 别的事情只是啊，不是那个原则是外面不重要的，好像那个树是外面，不是里面的重要的。嗯，如说做布施供养什么什么。 我们也不是做了为了得到呃什么或者为了当很有钱的人，我们没有要那个结果。毕竟，他们谈，就是扩大观，任意牵引，扩大观，显改掉，出来。我们我们做不是，其实是为了啊放。 放下我们的贪啊，放放下去贪，放下去啊，那个自私。嗯，是的，但我打禅，就不是因为，我们我们我们是菩萨，我们是好人。当我们受戒的时候，也不是为了告诉别人我是好人，我是。 我是佛佛佛佛弟子แต่เรารักษาศีลเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเรามีศีลมันจะไม่เบียดเบียนตัวเอง ไม่ทำให้ตัวเองทุกข์其实我们受戒是为了我们知道我们受了戒就会不让自己为苦ไม่เบียดเบียนคนอื่นให้ทุกข์ด้วย也没有为自别人苦 เนี่ยคือมีสิลนะที่จริงก็การมีสิงก็ช่วยให้ เรามีสติมากขึ้นด้วย当我们有啊，就是保护戒的时候，也帮助我们更多有觉性。นะมีจิตมันคิดจะไปเบียดเบียนคนอื่นหรือเบียดเบียนตัวเองเรามีสติรู้ทันอ่านั่นแหละ เป็นเครื่องเตือนจิตของเราเอง当我们 有有个念头想伤害别人或者伤害自己，我们有决心的时候就可以提醒自己。อันนี้นะบางทีชาวพุทธหลายๆคนก็เข้าใจว่า อันเนี้ยคือพุทธศาสนาต้องทำบุญเยอะๆหรือว่าต้องรักษาศีลอยู่ที่วัดอะไรอ๋อ有很多信信佛教的人，他他们觉得哦， 佛教教的是要多多布施，要在寺道场寺庙啊戒。钱。龙婆天呐，这前可真呐，搭โบตั้งวัดตั้งโบบวชพระเยอะแยะมากมาย。龙婆天以前也是一样，他他布施他的钱，他供养钱建很多大殿。 然后也不是钱啊，为了出家师父们。有时，每天晚课，就去烧香、礼拜，去佛寺、佛塔、佛像。每个月啊两两次，四次我们做佛日嘛，我们一个月有四个佛日，他啊去寺庙啊受戒 เรียกว่าเป็นคนทำบุญทำทานเยอะมากนะ可以说他是一个做布很很多做布施的人做布施很多的人แต่ท่านก็บอกมันก็ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม然后他说也没有对修行有关系หลวงพ่อกำเขียนนะ ตอนที่ยังไม่บวชนะในปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเทียนที่เมืองเลยนะ 还没出家的时候，跟练习在那个那程序。ปฏิบัติธรรมตอนยังไม่เข้าใจ ก็คิดว่าไปเปรียบเทียบกับหลวงพ่อเทียนว่า หลวงพ่อเทียนทำบุญมาเยอะ คงบุญนั่นแหละมาทำให้เข้าใจธรรมะตัวเองทำบุญน้อยคงไม่เข้าใจธรรมะหรอกนะ 当我破康田还没理解那个法的时候，就自己很很伤心，然后就比喻龙破天，他他的他的想，他就想，哦， <laughs> 是不是龙破天？他他的发发容易那个做布施做事情很多，但是我我自己就是龙破康田嘛，我什么都没有做。 หลวงพ่อเทียนบอกไม่ใช่ไม่เกี่ยวหลวงพ่อเทียน就告诉他不是没有关系คุณปฏิบัติธรรมจริงจริงไหมถ้าปฏิบัติธรรมจริงจริงสามารถพิสูจน์ได้เลยว่ามันทำได้จริงหลวงพ่อเทียนชื่อว่า你是真的用功练习吗如果你是精进的话真的可以自己体验 ลวงพ่อเทียนถึงขนาดท้าหลวงพ่อคำเขียนว่า คุณทำงานเดือนหนึ่งได้เงินเท่าไหร่ คุณปฏิบัติธรรมจริงๆเลยนะถ้าไม่รู้ผลเนี่ย ผมจะให้เงินเดือนคุณเลยหลวงพ่อเขาเขียนหลวงพ่อเทียนจู้กับหลวงพ่อเขาเขียนช่วงหหนนน่ีีีาเออ你你一般น工作一个月有多少收入啊？你你在这里精进，如果一个月你没有什么 收获哦，我就给你那个钱。แต่ทำแบบผมนะเนี่ย ให้ทำแบบผมนะอให้สร้างสติให้รู้สึกตัว但是一定跟着跟着我练习意思就是要培养决心หลวงพ่อก็เอาไปทำจริงๆนะก็เข้าใจจริง ๆ ก็ไม่ได้เงินจากหลวงพ่อเทียน然后หลวงพ่อทำเทียน就真正的用功认真的 哦，然后就理解了，没有得到了花钱的钱，但得方便过门钱，但是得到了很珍贵，比钱珍贵的多。对，它变，它变，快乐。我们得到，心很。 快乐，我们真的感觉到快乐的心啊，很自在。这这些事情是钱不可以买到的。嗯，我等到那呢，没，我们没松懈了。ปฏิบัติธรรมต้องทำแบบไหนปฏิบัติธรรมูืาเนี่ยความสงสัยก็จะหมดไป。到那时候我们就没有什么怀疑了啊，怀疑怀疑是。 练修行是怎么样呢？修行是怎么做呢？啊，所有不可就就就没了。ความขยันมันก็เกิดของมันเองนะไม่ต้องว่าให้ใครมาบอกให้ใครมาสอนให้ใครมาเตือน มันขยันด้วยตัวของตัวเองออ่ยงงคจริ啊，用功精进呢，อ也是他自己啊自己用功啊，不要谁要来提醒，就是他自己来。嗯。 เรายิ่งรู้ว่าเราจะแบบพอเรายิ่งขยันนะเราก็ยิ่งรู้สึกตัวบ่อยนะเห็นกายเห็นใจบ่อยนะ我们越多用功，我们越多看到我们身体核心越有觉性。ใช่ไหม ถ้าเราขยันรู้สึกตัว เราก็จะเห็นนะเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นนะ是不是我们越看自己越 我们越用功越看到自己เห็นอะไร เห็นความไม่รู้ที่มันอยู่ในในใจ看到了什么看到啊在心里面无明อภาแปลว่าความไม่รู้ ไม่รู้อะไร ก็ไม่รู้ความจริงของกายของใจ那就 无名，就是不知道啊，真正的身体核心是怎么样？就见话，但刚当想说，我们知道，但其实我们知道是不正确的。啊，我们会看到以前我们觉得我们已经知道了，但是其实那个知道是不正确的。嗯，但刚当想说，啊。 ร่างกายมันเป็นของเราจิตใจมันเป็นของเรา以前是啊觉得这个身体是我的这个心是我的嗯แต่พอเราเห็นแล้วร่างกายเนี่ยเห็นไหมร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนมันทำอะไร มันก็เป็นส่วนหนึ่ง ใจที่รู้มันก็เป็นส่วนหนึ่ง我们认识后最可以知道那个身体 身体走、坐、卧、坐。对，醒坐坐卧，醒坐坐卧，它就是。心之上，身那个。慢慢，ปวด，它就，它就，它就，它就，它就，它就，它就，它就，它就，它就，它就，它就，就，它就，它就，它就，它就，它就，就， 不止二啊，就不停的一直改变，就是一直改变。没没有哪个地方没有苦。我们睡十个小时也苦。 ริงแรกๆก็ว่าอร่อยสบาย กินไปมากๆจะทุกข์ไหม刚刚开始吃饭的时候也觉得挺开心的很很好吃但是多多吃了多吃了有没有苦หายใจเข้านะลองหายใจเข้า呼吸你可以试试呼เออทุกไหม หายใจเข้าลึกๆแล้วมันทุกข์นะมันเหนื่อย深很深的呼啊然บ有感有累的感觉หายใจออกก็เหมือนกันนะ ว่าสบายนะ新的觉得舒服但是คือร่างกายก็แสดงความเป็นทุกข์ให้เราเห็น ถ้าเราเห็นว่าร่างกายมันเป็นทุกข์ มันจะถอนการแบบ อยากจะยึดว่าเป็นของเราเป็นตัวตนของเรา其实这个身体呢，它它一直表给我们表现哪里都是苦。如果我们会理解，会看到这个苦，然后我们可以放下，嗯，放下这个身体。คือร่างกายอ่ะมันคล้ายๆของที่มันอยู่เตียงๆแบบนี้นะ มันพร้อมที่จะตกที่จะแตกดับนะเราต้องดูแลเขาให้ดีนะ其实身其实身体呢，它好像住在一个很不安全的那个地方，我们要好好的照顾它。它美食，它它很容易破坏，所以我们要好好照顾。เห็นไหมเรามีชีวิตที่ที่ ร้อมที่จะพร้อมที่จะแตกดับเนี่ยเราก็จะใช้ชีวิตของเราให้คุ้มค่าที่สุดที่เราจะมีฝายอยู่如果我们会知道我们的生活每每时每每秒是很不安全的，我们就知道怎么生活最啊有意义的。เราก็จะมีความไม่ประมาท วันหนึ่งไม่รู้กี่พันครั้งเราดูมันเปลี่ยนแปลง เราดูเขาเกิดดับเราดูเขาบังคับไม่ได้看它生，然后灭；看它，我们 控制不了的。ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะบังคับให้เขาดีตลอดปฏิบัติให้เขามีความสุขตลอด我们不是修行为了控制他一直好或者控制他啊ตลอดสุขตลอด一直开心ใช่ไหมแต่เราก็แค่ยอมรับอย่างที่เขาเป็นนะ但是我们修行 各种只是接受它是怎么样的就是怎么样的。嗯，也明白，它被转变，哎，它被那个事件发生，发生。只是他们通过一个状态，一个状况发现发现的。嗯，事情发生，发生，发生，发生。嗯，事情发生，发生，发生，发生。嗯，事情发生，发生，发生，发生。嗯，事情发生，发生，发生，发生。嗯，事情发生，发生，发生，发生。嗯，事情发生，发生，发生，发生。嗯，事情发生，发生，发生，发生。嗯，事情发生，发生，发生，发生。嗯，事情发生，发生，发生，发生。嗯，事情发生，发生，发生，发生。嗯，事情发生，发生，发生，发生。嗯，事情发生，发生，发生，发生。嗯，事情发生，发生，发生，发生。嗯，事情发生，发生，发生，发生。嗯，事情发生，发生，发生，发生。嗯，事情发生，发生，发生，发生。嗯，事情发生，发生，发生，发生。嗯，事情发生，发生，发生，发生。嗯，事情发生，发生，发生，发生。嗯，事情 心知道就是另外一个部分？那我们只是这么做，就是不就啊培养决心看身体和心，看身体和心，然后呢，这个我们的理解就慢慢啊改变，就正确的理解。 จะเรียกว่านักปฏิบัติธรรมเนี่ยยิ่งเห็นความโง่ของตัวเองเยอะขึ้น就可可以说，我们修行修行者呢，越来越多看到我们啊很笨的状态状况。โง่ที่หลงไปยึดโง่ที่หลงไปทุกข์。为什么说很笨呢？就是以前 好笨的执着，很笨的苦。พอมาเห็นบ่อยๆมันก็ขี้เกียจไปทุกขี้เกียจโง่เหมือนกันนะ当我们经常看到，我们就啊、不想不想当那个笨的人了，不想当苦了。เพราะอะไรเพราะเห็นว่ามันไปยึดมันก็เป็นทุกข์มันก็เลยอยากจะวางกับมันเองนะ因为什么呢因为会看到我们 执着就会苦，所以想自己，呃，他就想自己放下。นี่แหละความโง่ ความไม่รู้ความหลงเนี่ย มันมีมาหลอกนะแต่เราก็ถ้าเรามีสติเราก็จะเห็นมันบ่อยๆเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆ这个这个分散这个不知道无明这个 啊，迷失其实他一直有的，只是我们经常知道他。那，它就让我们老，就就是一变了一个谦虚的人，一个发心的人。嗯。 เราจะเน้นกลับมาดูตัวเองกลับมาดูกิเลสกลับมาดูความไม่รู้ที่เกิดขึ้นในตัวเอง ไม่ไปทายไม่ดูเิ้งจิตไปดูแต่คนอื่นว่าคนอื่นไม่ดีคนอื่นไม่ถูก啊，我发现就是我们觉得以前就是我我自己很好，然后啊、我们就变了，回来看自己没有没有经常看别人或者评别人。เป็นคนอื่นทำไม ทำไม่ถูกนะเราก็ไม่ไปเพ่งโทษไปโกรธเขา แต่เรากลับมาดูใจเราถ้าเรารู้สึกไม่พอใจกลับมาดูใจของตัวเองเป็นหลัก比如说啊，有另另外的人做不对啊，我们也啊没有啊骂或者生他的气，只是回来他自己心不满意的心。เขาอาจจะทำไม่ถูกก็จริง แต่เราเองก็วางจิตไม่ถูกเหมือนกันที่ไปโกรธเขา做的不对也可能是，但是我们也不对生他的气，我们我们不知道怎么怎么放心的เนี่ยพอเรากลับมาดูตัวเองมาเห็นตัวเองบ่อยๆเนี่ยอืมเราก็เข้าใจ เอ่อความความไม่รู้ที่มันแสดงบ่อยๆเหมือนกัน 当我们经常回来看自己，我们也可以理解自己啊，这个理解，知道自己的你是自己的本体，蛮สนุกนะ，就是，看见自己没知，这个很很有意思，很有兴趣，看自己的无明很有兴趣，明白？我们读的书呢，越没知呢，越学啊，越越越错，呃，我们。 มันก็ได้ความไม่รู้มันก็หายไปเรื่อยๆนะ很想学แต่ก็ไม่รู้เพื่ออะไรนะ ก็เพียงแค่รู้ทันนะรู้ทันการแสดงของเขาเราก็ไม่ทุกตามเขา 但是我们也不是知道为了得到什么，我们只是及时知道它，然后就跟着它。对我们生活还活着是为了这个事情，不是为了别的事情。 แต่สิ่งอื่นนะก็ทำไปตามหน้าที่ ทำไปตามเหตุตามปัจจัยที่เราทำได้但是别的事情我们还要做啊，我们有什么责任一定还要做。แต่สิ่งเนี้ยสำคัญที่สุดนะ但是这个事情的事情是最重要的。อย่างนะอย่างเห็นนะหลวงพ่อคำเขียนนะตอนที่ท่านป่วยเป็นมะเร็งนะ รชาติอยากจะเห็นนักปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งตั้งจังหวะฟังหลวงพ่อคำเขียนอ่าเอ่อจอ那个癌癌症น症病的那个时候，他在啊曼谷的医院，他告诉小孙子说，我们想回苏卡托去啊，跟着自然在一起，然后看看。 修行者练习หรืออาจารย์บางคนหมเป็นมะเร็งก็อยากจะกลับมาอยู่ที่ไร้เฮ้าเนะอยากจะเห็นนักปฏิบัติธรรมอยู่ที่อาสมนะเดินจงกรมนั่งตั้งจังหวะอาจารย์บางคน也是他最后的那那一段他也很想回正塔想回到看啊这个 发愿啊，能修行啊，修行者啊，打坐修行。หรือตอนนี้ก็มีลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนคนหนึ่งนะที่อาจารย์โควิดนะท่านเป็นอารวาสนะแล้วก็เคยบวชมานานช่วยหลวงพ่อเทียนเผยแพร่ธรรมะ啊，现在也有一位งพ่อเทียน的弟子，他也很出名，他他参加 好几年、十多年吧，然后啊，现也帮助很多弘法。ท่านก็มีลูกศิษย์หลายท่านนะแล้วก็ตอนนี้ท่านก็เป็นพากินสันเนาะแล้วก็พูดเส้นนี้น้อย เขียนอะไรก็ไม่ค่อยได้มาก แต่ก็ยังมีคนมาไปสนทนาธรรมกับท่านอยู่บ่อยๆ那位法师也有很多弟子啊， 呃，但是现在他有他得到一个病，就帕金森，谁知道那个很重很重的这样的帕金森，对对对，是啊、呃，所以他现在会说的比较少，但是不停的有他的弟子去找他。ท่านไม่ได้อยู่ที่วัดนะท่านอยู่ที่บ้านนะแต่ก็มีคนไปเยี่ยมที่บ้านบ่อยๆ他没有在道场 他在他自己的家，但是也经常有他的弟子去去看他去。แต่ท่านก็บอกว่าอประมาณว่าผมอยากเห็นสมมติมาเยี่ยมผมที่บ้านเนาะมานั่งยกมือมานั่งตั้งจังหวะมีประโยชน์มากกว่ามาคุยกับผมสมมติเออใล้าจะอยากให้อยากเห็นคนมาเยี่ยมผมนะมาปฏิบัติธรรมเนี่ย เดินจงกรมสร้างจังหวะมีประโยชน์กว่ามาสนทนากับผมเฉยๆ当他的他的弟子去啊到他的家看他的时候，他就经常跟弟子说，哦，你你来找我，我想看你啊用功，这里用功修行啊啊做那个进行啊那个比比来跟我说话好。 ก็ก็เห็นนะครูอาจารย์นะ อย่างน้อยก็สามรูปนะที่ คือจิตใจแบบเป็นแบบเหมือนกันนะ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติธรรมนะมากกว่าการแค่มาเยี่ยมการแค่มาพูดคุย他嗯，至少看到了三，他是小尊者，至少啊、呃、知道了三三位三位法师啊，就是他 对那个修行很很重要修修行为主。嗯，นี่แหละนะนะที่จริงนะเราถ้าเราราลึกถึงบุญคุณของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์นะเรามอบกายถวายชีวิตของเรานะเพื่อการปฏิบัติธรรม啊，如果我们很很很感恩。 ลื้มใจนะมีสุขใจที่สุดที่เห็นลูกศิษย์ตั้งใจปฏิบัติธรรม แล้วก็จะเดินในธรรมขึ้นไป法师们最最开心的事情就是可以呃会看到自己的弟子啊啊用功修行，然后对这个修行有进步。嗯，วัตถุสิ่งของนะเป็นเป็นสิ่ง ที่ไม่ได้ครูบาอาจารย์ไม่ได้ต้องการต้องการจับเรียกร้องหรือว่าต้องการจับรู้สิตแต่สิ่งที่ต้องการจริงๆก็คือนั่นแหละ ให้เราได้เอาธรรมะไปใช้ให้มันเกิดขึ้นในใจของเรา其实法师他没有想得到我们的什么东西，我们供养很多东西。其实他一般他也 呃有那么需要，他他想到的是，呃，我们可以在生活中可以拿这个决有决心啊、培养决心。เอาใจ ที่มีสติเนี่ย ถวายให้กับพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ย มันมันทำยากยิ่งกว่า อย่างอื่นอ่า那个我们应该 供养佛、供养法师，用什么供养呢？我们用我们有觉性的心供养，那是很很有意义的事情。那，我们就要要用心，要用心。 ก็ทำเพื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่จริงก็เหมือนทำเพื่อตัวเราเองเหมือนกันแล้วเราก็จะอยู่กับครูบาอาจารย์ทุกคนทุกแห่งทุกที่ทุกลมหายใจ 那也是，好像我们跟着法师嗯在一起，不管是我们在哪里，在什么地方，每个呼吸有觉性，是跟着他在一起。那不管，每场，有密集，不管每场，每批，有密集。 <laughs> <laughs> 每一次啊，有觉性，见样 每一次不苦，就是那个时候我们再见面。